Misuaa ade a ebetumi aboa me akodu akyiri, ade no a meresua no a minnya bere na minsua no. Ɛyɛ ade a ɛde me bedu akyiri. International sukuu na mete. Na wɔama yɛn saa opportunity a yɛyɛ adwuma, yesua ade a university nsua, ade a metumi de akɔ, metumi abedi saa papers no bɛkɔ a metumi de akɔyɛ me masters. Na meresua dɛ, wo disturb m'adwene, wo disturb m'adwene. Asase yi, Minnim. But meda awɔdɔ bi ase. Ah. Mom, woamma me peace da mpo mpo na mewɔ kɔ ware yɛ. Ka sɛ nka mentea. Ɛnɛ sɛ mpo menni hɔ mpo na me nfa ma da mfa ma. Wɔntra ase nhwɛ ma yɛ. Nipa ko a ɔyɛɛ no wayɛ. Sɛ nyɛ saa a, wɔn suspect no sɛ wanya bɛyie. Ɛyɛ ampa.